Да отвориме во второ послание на коринќаните. Целта на вечерашната тема е да видиме како да не се истоштиме, како да не паднеме со духот, да продолжиме да одиме со сигурни чекори со Бога. Еден момент, еден елемент кој што е многу битен за да не одржи во тоа одење. Второ послание до Коринќаните, четврта глава. Први стих што Павле вели овие во овие две глави, всушност највеќе ќе се задржиме, четврто и пета. Првиот стих од четврта глава вели Затоа, имајќи го ова служење по милоста, што ја придобивме, ние не се истоштуваме, вели Павле. Ние не се истоштуваме. Потоа вели од седмиот стих, во истата глава. А ова благо, Овде зборува значи, во наредните стикови од првиот за Евангелието. Службата, која била службата на Павле? Значи, дадена од Господа, по милост на Божја. Да оди да го проповеда Евангелието, да луѓето слушнат за радосната вест. И вели, а ова благо го имаме во земни садовита, извршноста на силата да биде од Бога, а не од нас. Во неволја сме од секаде, но не сме притеснети. Во двоумење сме, но не губиме надеж. Не гонат, но не сме оставени. Не соборуваат, но не сме погубени. Какви силни изборови. Да се подсетиме само Павле и се што минал, ни се што минал Павле во неговото одење со Господа. Вели во неволја сме од секаде, како што пред малку видовме, од секаде обкружени. Гјаволот рика како лав, но, што е битно, не сме притеснети, значи не сме во тесно да не, сега да не можеме да направиме никаков чекор, не. Не е до толку, не смееме до, до таму да дојдеме. Во двумење сме, но не губиме надеж. Колку и гјавола да ни наметнува некакви мисли, некојаш, ми доаѓале на мене, до душа многу порано, сум се прашувал некојаш, може би слично како овој, што станала атеист, како беше, поробија. Дали сето ова има смисла, дали на вистина Господ постои, меѓутоа тоа беше значи, во тие рани години. Но вели не губиме надеж, не гонат, но не сме оставени, не соборуваат, но не сме погубени. Од 16 стих, подолу. Вели, затоа не се истоштуваме. Ќе видиме зошто Павле не се истоштувал. И не само Павле, и неговите соработници, учениците. Затоа не се истоштуваме. Па и ако се распаѓа нашиот надворешен човек, нашиот внатрешниот се обновува од ден на ден. Видите, ние <laughs> буквално, онака, може да кажеме дека, па што знам, некои велат дека уште самото раѓање не би рекол, меѓутоа, ете, кој ќе достигнеме она возраст и раст и тамо негде 20 и не знам колку години, потоа ние полека, полека, што, <laughs> се распаѓаме Овкаме, ова не боли, тоа не боли. Баш денешка малку со Јожи. Вели 70 години. И телото не носи веќе како што носело на, еве, на 40, на 20. Но, што е битно? Не е битен надвршниот човек, не Господа, што ми е битно? Мислам и онака, она тело, ова тело е грешно и еден ден ќе треба да, да се облече во безгрешност, како што Павле ќе продолжи во петата глава, туку внатрешниот човек, е, внатрешниот човек треба да се <clears throat> обновува од ден на ден. Ете го тоа одење, тоа растење, постојано, како процес. И сега вели, 17 стих, зошто нашата сегашна лесна неволја, внимавајте, каква и да е неволја во нашиот сегашен живот е лесна. Иеко изгледа може би тешка, меѓутоа ако се задржуваме на сегашност. Но, што е тоа што не одржува да не се истоштиме? Колку и да е тешко. Зашто нашата сегашна лесна неволја ни донесува прекумерно и неизмерно вечно изобилство на слава. 18 стих. Зашто ние не мислиме на она што е видливо, туку на она што е невидливо. Зашто видливите работи се поминливи, а невидливите се вечни. Што е тоа што ќе не одржи во форма, да не се истоштиме, да не паднеме во духот? Мислиме на она што е невидливо. Како го правиме тоа? Еве да видиме пета глава. Зошто знаеме, ако се разорне нашиот земен дом, да се мисли на сегашното тело, кој е како шатор, Имаме од Бога зграда, вечен дом на небесата, што него изградил човечка рак. изградила човечка рак. Па затоа и воздивнуваме и купнееме да се облечеме во своето небесно живјалиште. Само така облечени нема да се најдеме голи. Зошто ние кои сме во овој шатор воздивнуваме обременети, зошто не сакаме да се облечеме туку да се облечеме и над него и така животот да го проголта она што е смртно а Бог не приготви токму за ова со тоа што ни го даде Духот како залог. И сега вели, така бидејќи секојаш сме полни со верба. Ова е во превод истото. Не се истоштуваме, не паѓаме со Духот. Зошто? Полни сме со верба, полни сме со вера, со доверба. На што се надевал Павле овде? На што гледал? На вечноста на денот кога нема повеќе да се распаѓа <laughs> и на дворешноста. На новото тело, точно, кога ќе се облече значи, во тоа нераспадливо тело. Така, бидејќи секојаш сме полни со верба и знаеме дека сме во телото, ние сме, не сме во туѓина далеко од Господа. И зашто уште одиме во верата. Ева е насловот на темата. Одење со вера или одење во вера. Зошто не се истоштуваме? И во кој случај нема да се истоштиме, нема да ни падне духот, ако одиме со вера. А не, како? А да не одиме по гледање. Да До седмиот стих. Зошто ще одиме во верата, а не со гледањето. Прашањето е дали одиме со вера. Да го дочитаме 8 стих тамо. Полни сме со вера, повторно уште еднаш. И повеќе сакаме да го напуштиме телово и да живееме при Господа. <clears throat> Но овде, доека сме, и одиме во вера, а не по гледање. И тоа не е едноставно. Затоа што ние сме обкружени, живееме во еден свет, свет тоа што го гледаме со очи, тоа е тоа што го гледаме. Ова на што се надавал Павле, на што се надавал Мојсей да се сетиме. Зошто Мојсей не дозволи да го нарекуваат син на фароновата керка <laughs> и попрво прифати да биде хулен заради Христа и вреѓан и така натаму и да помине такво патешествие со израелскиот народ из пустината, не му било лесно посебно него. Зошто? Затоа што се надавал гледал на наградата, гледал на тоа што е невидливо. Невидливите работи какви беа? Вечни. Ова што е видливо, ова што гледаме е поминливо. Тоа еден ден да ке помине. Значи, многу е битно каде го фокусираме погледот, на што гледаме. Ако се задржиме на она што е околу нас, она што е видливо, да го изгубиме од вид, спасението, тоеш можеме да паднеме со духот многу лесно. И што се случува. Не се случува на секој. Вели во вториот стих од четврта глава Павле. Од како ќе кажа, значи еве да го повторам првиот. Затоа имајќи го ова служење по милоста што ја придобивме, ние не се истоштуваме, туку се одрековме од тајните срамни работи, не живееме во лукаство, ниту го изопачуваме Божиото слово, во но преку откривањето на вистината се препорачуваме себе си на секоја човечка совест пред Бога. Павле вели, Божето Слово треба да ни биде централно, на кое што ќе се подпираме. Ние на Него се подпираме и Него го проповедаме, Него изопачуваме. Вистината е една. И подпирањето на Божето Слово ни дава вера. Ако Господ вели дојди, дојди. Фати се за неговиот збор. Ако Господ вели оди напред, оди напред. Еве петиот и шестиот стих вели, зашто ние не се проповедаме себе си, туку Христа Исуса како Господ, а себе си како за ваши слуги заради Исуса. Зашто Бог кој рече светлина да засвети од темнината, тој засвети во нашите срца за да ги осветли со познавањето на Божјата слава во лицето на Исуса Христа. А Божјата слава, која што ја познаваме, спознаваме повторно преку Неговото Слово. Значи, прашањето се наметнува и тоа, се, тоа е дневна борба, тоа не е лесна борба. Дали ние веруваме на Словото, на оно што го вели Словото, или пак на оно што моментално го гледаме околу нас, на видливото или на ветувањата на Словото. За невидливата реалност, за она реалност која што ќе дојде, веруваме, многу скоро. Да се подсетиме пак на 18 стих човелеше, зашто ние не мислиме на она што е видливо, туку на она што е невидливо, зашто видливото, видливите работи се поминливи, а невидливите се вечни. Затоа е потребна вера, да гледаш. Она што не се гледа, да го гледаш. И Павле знае дека ова не е лесно и од искуство, и ни кажува да не се истоштиме. Неохрабрено на некој начин ни дава правец како тоа да не се истоштиме, како тоа да не под застане нашиот чекор, да не паднеме, да не се умориме, да не паднеме со духот. Секојдневна борба дека таа борба е голема, навистина се гледа во тоа што а, сегашноста што ја живееме, она што не обкружува е многу, многу далеко поинако од таа невидлива реалност. Вообшто не наликува на тоа. И често пати знаеме да кажеме, па до кога Господ? Еве, секој од нас има некоја своја сегашност, своји неволи, своји проблеми во животот. но невидливите работи се вечни. Не заборавајте, она што ви се случува во животот, што и да е, тоа е поминливо. Тоа што го гледате, тоа е поминливо. Немојте да губите надеж и вера во Господа. А гјаволот е тој кој што го, па-, ја прави сегашност, оно што е видливо измамливо. Сеќавате ли уште на самиот почеток? Што и вели на Ева? Ја тера да сгреши, да земе од забранетиот плод со кој изборови. Не, вие нема да умрете. Че тој како да сака оваа сегашност, овие видливи нешто во кои живееме, да ги овековечи на некој начин. А Павле ни вели дека тоа е минливо. Не, невидливите работи, оние ветување за, за вечноста, тоа е вечно ова е поминливо, а гјаволот како да сака да ја убиде Ева. Не, нема да умрете, туку ќе станете како богови. Ако земете од плодот. Гјаволот тоа го прави секој ден. Секој ден со тоа не куша. Да ни го спушти погледот, да не замајува со некои телесности и работи кои што <laughs> трајат само момент. Се секавате, да читавме овде дека луѓето дори си прават а, такви служби и такви а, верски а, собери, каде што сетилата ќе си ги задоволат. Значи, ќе бидат задоволени нивните сетила. А не верата, не разумот, не она што е навистина а, вечно, божествено. И како е можно да издржиме до крајот, како е можно да продолжиме во ова одење со Господа. Павле ни вели, со вера, одење во верата, а не погледањето. Евреите, 12 глава. Да се посетиме на овие стихови. Од први до трети. Мислам дека денеска имав, имавте и вие некои така слични коментари за време на пуката во овој правец. Затоа и ние, имајќи околу себе толкав облак сведоци, да ги положиме настрана секое бреме и гревот кој не сплеткува лесно и да трчаме со трпение на трката што ни е поставена пред нас. Гледајќи во Исуса. Значи не да гледаме на оно што е минливо, да дозволуваме да гјаволот ни го задржи вниманието на небитни работи, туку да гледаме на Исуса. Почетникот и исполнителот на нашата вера, кој поради радоста што беше пред него го претрпе крстот, презирајќи го срамот и седна одесно на Божиот престол. Имено размислете за него, мислите за него, кој претрпе од грешниците такви противења против себе си, како помина Исус, Павли си кажува своја искуство, нели, колку пати таму 40 без еден стап, па бродоломи, па ова, па она, знаете, оние стихови во Коринјаните исто се наоѓаат некаде. И овде вели, сега треба да размислиме, да се сетиме на Исуса, какво противење, што се претрпи од грешниците нашиот спасител Исус, зошто? Зошто да размислуваме на тоа? За да не се истоштите, вели. И за да не станете малодушни. Исус го победи светот, Исус го победи гревот, не сгреши, остана верен до крај и го положи својот живот за да може да биде да не спаси нас. Да не се истоштуваме, да не ни паја погледот. Кој спомнавме денеска Петар, пак ќе го спомнеме. Само што го свртил погледот од Исуса, Дали било тоа во брановите, значи во неволите, во проблемите или пакете од самоправедност, самоувереност, се свртал кон учениците, еве, да, да видат, да се покаже што може тој. Веднаш заборавил, значи, предходно, убаво и каже, и Андре ми се чини, а, значи, покажал момент на силна вера, кој рекол, Господи, кажи ми да дојдам, Исус му вели, дојди, тој трга, тоа е верата. Виктоа кратко после тоа, паја. Неверие, самовереност, така натаму. Значи, мал момент е доволен да го свртиш погледот од Исуса и да паднеш. Толку сме силни ние. Евреите 11 глава, предходната. Минатиот пат се кава да ги спомнавме Мојси, а, неговото оводење, Енох, Давид, Ное го спомнавме. Сите овие не случайно се спомнати во 11 глава евреите. Затоа што оделе со вера. И еве, да читаме, пети стих, да се подсетиме. Преку вера Енох беше пренесен така да не ја види смртта и веќе не се најде зашто Бог го зеде, зашто пред неговото земање тој доби сведоштво дека му угодил на Бога. Потоа следи стихот дека без вера не можеме да му угодиме на Бога. Преку вера. Енок беше пренесен, не виде смрт. Седми стих. Преку вера Ное беше известен за она што уште не се гледаше. Дека ќе дојде потоп на земјата. Не се гледаше тоа цели 120 години. Не им беше верно, дури го убедуваа цел време Ное дека не, нема научни докази за такво нешто, дека вопшто може да се појави, да постои, да капне капка, не капнало капка до тоа ти си луд и така натаму, ништо поминал и Ное. Беше, значи, известен за оно што уште не се гледаше, потикнат од стравопочитување, приготви ковчик за спасение на својот дом, со неја го осуди светот и стана наследник на праведноста која е според вера. Ама затоа што гледаше на вечното, на она што е, значи, одеше со вера, а не по гледање. Ако одеше, но е по гледање, мислам дека ќе се откажеше многу брзо градејќи го нели, бродот. Многу брго ќе се откажеше. Денеска и на нас, или самиот Петар вели, веројатно во пуките, во пауката што ни е за ова тромесече, ќе, ќе ги поминеме, ќе го поминеме и тој дел, нели ќе се јават подсмевачи, вели, во последно време, кои што ќе велат каде е Господовото да и пасеци стои како што беше. Ја верувам, сигурно сум дека на Ноја така му збореле. Каде е тој потоп? Се си стои како што е. Барем да имало некојаш некоја облаче, барем да капнела некоја капка, немало ништо, немало дошто на тогаш. Но верата била таа. Ное градеше брод, за да се спаси себе и своето семејство и, и мнози на други кои што ќе поверуваат, кои што ќе качат, од она што воопшто никој не можеше да насети дека ќе биде. И ние некојаш би, знаете, се случило да ни падне духот сведочиме, изборуваме на луѓето, И не веруваат, не прифаќаат, затоа што наистина и ние, самите, кои 20, кои 30, кои 40 години сме во верата, се секјавам на да зборите на но не още кога мислев дека Исус ке дойде, па еве, и сите ние сме мислили. Да, точно. И луѓето не прифаќаат и едноставно стануваш малодушен си велиш, ја зборувам, кажувам за нешто што ќе биде, ама еве, не се случува тоа се уште. Но, да одиме со вера, не од гледање, не по гледање. Тоа е пораката. Еве, осмиот стих, преку вера Аврам послуша, кога беше повикан да излезе од местото, што требаше да го прими во наследство и излезе не знаејќи каде оди. Аврам одеше со вера, не од гледање, Или е да, да ги спомне, да ги прочитаме повторно ние мокни стихови што се однесуваат на Мојсеј од 24-тиот па таму долу негде до 27-тиот. Значи од истата глава. Преку вера Мојсеј кога порасна одби да го нарекуваат син на фараоновата керка и со поголема желба сакаше да страда заедно со Божиот народ, отколку да се насладува за кратко време на греот. Мојсеј сватил можел да одлучи да стане главна фаца во Египет, на најголемото царство, цар во најголемото царство, светско царство тогаш. Меѓутоа, сватил дека за кратко време ќе биде тоа. Колку и да е, колку Господ ќе му даде, нели, век. И да е 100 години, тоа е несразмерно, <laughs> не можете да споредите со, со бесконечност. Да. Со поголема желба сакаше да страда заедно со Божиот народ, отколку да се насладува за кратко време на гревот. Зошто хулењето на Христа, или како што реков тој пат, хулењето заради Христа го сметаше за поголемо богатство од египетските богатства. Зошто ја имаше предвид наградата. Мојсей одеше со вера. Преку вера го напушти Египет, не плашејки се од царевиот гнев, Зошто издржа како да го гледа невидливиот. Еве како издржа. Еве како не стана малодушен. Еве како не се истошти, не се измори. Мој се, иеко нели на крајот, му дојде преку глава, веројатно, од непослушниот народ, кој што постојано се нешто бараше. И издржа до крај, сепак. Одеше со вера, го напуште Египет, гледајќи го невидливиот, значи како да го гледа невидливиот гледаше со очите на верата. И Мојсей, и Аврам, и Ное, и Давид, го спомнавме минатиот пат, одеа со вера. И нема по инаков начин, драги брахи и сестри, да издржиме до крај, да не се истоштиме, освен ако одиме со вера. Да не дозволуваме јавот да не замајува, да не го замајува погледот. Нека Господ ни помогне во тоа наше одење. Ние сите веруваме и сме сигурни дека уште кратко ќе одиме. Уште кратко ќе помине овој свет и ова што е привремено и ќе влеземе во вечност. Јас верувам дека ако останеме до крајот верни, токму како Енох ќе бидеме живи земјени од земјата. Верувате, ова е, мислам, тоа е неспоредливо. Да, а, Прекрасно е навистина и да, да ве дигне Господ од гробот и да се вивнете заедно на областите со Него. Мегутоа, уште побува да не видите смрт. Кој, кој човек сака, кој жив човек сака да умре? Никој не сака. Нека биде така. Амин.